وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا Na nini kilichowazuilia watu kuamini ulipowajia uongofu isipokuwa walisema, Je, Mwenyezi Mungu humtuma mwanadamu kuwa ni mtume? قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا Sema, ingelikuwa duniani wapo malaika wanatembea kwa utulivu wao, basi bila shaka tungeliwateremshia malaika kuwa ni mtume wao.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 ياو كسبابو ولزكتا إشارة زيتو na wakasema Hivyo tukisha kuwa mifupa na mapande yaliyovurugika tutafufuliwa kwa umbo jipya. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا kwani hawakuona ya kwamba Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi ni mwenye kuweza kuumba mfano wao na yeye amewawekea muda usio na shaka yoyote lakini madhalim hawataki ila ukafiri قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا Sema, lau kuwa nyinyi mnazimiliki hazina za rehma za Mola wangu mlezi, basi hapana shaka mngelizuia kuzitumia kwa ajili ya kuhofu. na mwanadamu tangu hapo tabia yake ni mchoyo Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Na nini kilichowazuilia washirikina wa Makkah kuifuata haki ulipowajia wahi yani ufunuo pamoja na miujiza isipokuwa madai yao kwa ujinga wao ya kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu hatumi mitume wanadamu ila huwa ni malaika. Sema kwa kuwarudi la ukuwa duniani badala ya wanadamu wapo malaika wanatembea kama wanadamu na wamekaa humo. Basi tungeliwateremshia kutoka mbinguni malaika kuwa ni mitume wao katika jinsi yao. Lakini malaika si kama binadamu na wangelikuja basi wangekuja kwa sura za watu. Sema, kama mnaukataa utume wangu, basi Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni wakutuhukumu baina yangu na nyinyi. Akathibitisha ukweli wa ujumbe wangu kwenu. Hakika yeye kwa waja wake ni mwenye kujua hali zenu na mwenye kuviona vitendo vyenu, naye ni mwenye kukulipeni kwa hivyo. Waambie yule ambaye mwenyezi mungu anamuongoa kwa kuwa yutayari kufuata uongofu, basi huyo ni mongofu Na anayempotoa kwa kufisidika hulka yake, hutopata wa nusuru asiyekuwa yeye wa kuongoa duniani. Na akhera tutawakusanya wakikokotwa juu ya nyuso zao, hawaoni, wala hawasemi, wala hawasiki. Na mahali pao wanapopelekwa kukaa ni jahanamu Kula moto, ukipungua ukali wake, mwenyezi mungu anazidi kuchochea wake kwa nguvu zaidi. Adhabu hiyo ndiyo malipo yao kwa sababu ya kuzikataa dalili tulizowaletea za kuthibitisha haki na kwa ile kauli yao kusema hivyo sisi tutafufuliwa kwa umbo jipya baada ya kuisha kwa mifupa na vumbi. Je, wameghafilika na hawakujua kwamba Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na ardhi juu ya ukubwa wao ni mwenye kuweza kuumba watu na majini kama wao na mwenye kuweza hayo vipi awe hawezi kuwarejesha wao upya na hilo ni jepesi zaidi kwake na yeye subhanahu ameweka muda maalum wa kuwarejesha tena baada ya kushakufa na huo hauna shaka kuwa na muda huo ndiyo siku ya kiyama na juu ya hivyo waliozidhulumu nafsi zao kwa ukafiri wanakataa baada ya kuletewa hoja hizi na hayo si kwa lolote ila kwa tu. Waambie hawa washirikina, lau kuwa mnazimiliki riziki za Mola wangu mlezi, mgelizifanyia ubakhili kwa kuogopa ufakiri. Kwani tabia ya watu kuwa na pupa na ubakhili. Na Mwenyezi Mungu mkwasi na karimu humpa anachotaka mtakaye na uteremsha miujiza itakayo yeye, siyo itakayo watu. Na yeye katika yote hayo ni mwenye hikma na mjuzi.